an der Lotrubrik vun der Lettzeboier Bahai, um Mikro de Jean-Marie. Klechtwoch hunn ich erzielt, wéi ich Bahai gesinn. Bis et soweit war, sinn ungefähr 2 Joer vergangen. Ich wollt na Jufenken. Natürlich geht et net vun haut op Ma. Wat mir aber dabei geholfen hat, wären Bahai-Schriften an hinne fannech ëmmer em Äferten an Inspirationun. Am leifst du sich nichtmer en Thema a kucke Wertbeheischriften dazu soen. Haut sind iwwer 100 Bänner aus dem persischen an arabischen Iversät. Die allermeest gehen op Englisch, an dann die anderen Großsprachen, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und so weiter. Bei Schriften gehen mittlerweile an über 800 Sprachen an Dialekten. Zentral sinn alt original anauthente Schriften zu Haifa an Israel, dem administrative Sitz opgehowen. Die Alameisch Texter fand die auch im Internet in der Bahai. Weltweit gehen über 30 Verlagsheiser. Hier aufgab es Bahai-Schriften an die jeweilige Spruch vom Land zu übersetzen. An der Beischriften fën den Appes iwwer allwichtig Thema. Wann ich lo eng froh iwwer Appes hunn, wo ich näicht an der Beischriften riwer fannen, hunn ich Mediket, dem hexte Behai Gremium zu schreiben, a sie zu frohen. Dese Gremium gëtt iwriens all 5 Joer vun all de nationale Reit vun der Welt gewählt. Dese Gremium kann man dann eng Referenz zum Thema gin oder kann man soen, wo ich an der Beheischriften Medri verfannen. Musik Visionioun vum Bahaiglawen as eso, dats Trillioun sech Weltäit nach méi verbrede wärt, an ass eng Majoritéit vu Leiit de Bahaiglawen unhole werten. Behauler ass net de lächte Prophet oder Manifestatioun Gottes, de er kree werten. Mei sichermoll fir die nächsten 1000 Joer fir d Bahaireioun hir Gültigkeet behalen. Geschichtlich an zeitlich gesinn steht de bahai Recht am Ufang vu senger Entwicklung. Et se just 100 Joer hier, dass Bahaula Begrünner vun der Bahai-Religion des Welt verlos huet. An Haut ass der Bahai-Glaven nom Christentum, die Religion, die am meeschten op der Welt verbreet ass. An Menschheit selber steht recht am Ufang vu senger Entwicklung. Wéi wichtig de Bahaiglaven fir d'Wwelentwicklung ass, géet ass folgendem Zitat vu Bahaula Chlor afir. D'Welt ass aus dem Gleichgewicht geoden, duch Kraft vun dëser Gréisten, dëser naier Weltordnung. Dat geregelt Liewe vun der Mënscheet ass opgewult, duch d'Wirken vun dësem eenzigartigen, dësem wonnerbares System. E System, dat bis lo nach Keestieflecht Ä gesinn huet. Dëse Modell, de Bahai-Modell, funktionéiert weltweit fir iwwer 6 Millioune Leiit aus dene ënnerschiedlichste Kulturen. Bahai bidden der Recht vun der Welt dëse Modell vum Zesummeliewen un. Si sollen net dach einfach mo probéieren, asselwer entscheden, ob et fir sie nëtzlech ass. D'Internetseite fir dës woch kënnt aus Frankreich www.religare.org. Do fan Di eng interrelies Referenzbibliothek. Di huet Zogang zu den hellier Schriften fusive grosse Religionen. Bibel, d'Evangelien, de Koran, Bahai-Schriften, Predigten vum Buddha, Bhagavad Gita, Antexter vum Zoroaster. dës Rubrik gouech firmer aréiert vun de Lëtzeboier Bahai. Mei Info iwwer de Radio Ara um 222289 oder am Bahaizenter um 44 2220.